אמן, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישב ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, וייתן את הכנעני, ויחרם את הם ואת עריהם, ויקרא שם המקום. Horma.